Književnost u Eteru. Želimo vam dobar dan na početku emisije Književnost u Eteru, internet radija Srijem. Književnost u Eteru emisija je koja nastoji afirmirati pisanu riječ hrvatskog naroda i nacionalnih manjina u Podunavlju. Uz pregled književno-stvarateljskog okusa afirmiranih autora pokušat ćemo aktualizirati i onaj dio književnosti koji je u medijima često puta zanemaren, a riječ je o amaterskoj ili pučkoj književnosti. Današnje radijsko druženje posvetili smo organizatoru zimskih divana u Andrejaševcima, odnosno svojevrsnog okupljanja pučkih pisaca Srijema, Slavonije i Baranje, pjesniku i prozaiku Đuri Smolčiću. Zaljubljen u ravnicu. Volim ja tebe, ravnico moja draga, do neba te uzdižim, a motiku nikako da zavolim. E, ali tebe ravnico moja draga i to tvoje obilje plodova neizmjerno volim. Volim ti nu šljivu ranku, a braze ti ljubim ravnico moja draga i sve no što iz njih se rađa. A što volim to kulenje i kobasicu i slaninu finu prošaranu, ma volim ja i krvavicu i čvarke i masnu bilu pogaču, a tek kad sjeseni boba uzori, pa u kasi uzvrije. Pa kada iz nje procurina zlatna i crvena kapljica i radosnu dušu utopi, ta kuća šveće ljubavi. Ma volim ja tebe, ravnico moja draga, ali motiku nikako da zavolim. Gospodine Smolčić, dobrodošli u Eter, Internet Radija Srijem. Hvala na pozivu. Recite. Lijep pozdrav svim vašim slušalcima. Spomenuo sam u najavi emisije pokretač se tradicionalnog sjela pučkih pisaca, svojevrsnog sjela pučkih pisaca, a i sam književnik, odnosno pjesnik i prozaik. Evo, krenut ćemo od vas. Kada ste stavili na papir svoju prvu pjesmu? Što vas je motivirao? Prva pjesma je možda napisana još u osnovnoj školi. I vjerojatno iz tih dana je poteklo. Šteta mi je što nema ništa od onda zapisano i sačuvano. Ali mnoga poezija je koja je kasnije, u modej zadnji, u ovoj zadnjoj zbirke da je objavite, možda napisano u tim danima između osnovne i srednje škole. U tim danima. Ali se nikad nisam bio usudio objaviti to. Uvijek sam težio nečem, forsirajući malo Slavoniju, malo E, patnju za konjima, pa šta ja znam, nostalgija Slavonije. Volio sam, čak sam u neki spomenuo i tamburicu koja se počela jedno vrijeme gubiti, pa Jedno vrijeme se ovdje kod nas moglo konja nabrojati na male prste. Sada ih, hvala Bogu, ima. Sada koliko da vidite konje. tako da poezija je jako daleko u, prošlosti, kako bih rekao, u mojoj, je sad, iz cijelo vrijeme proživno. Nešto sam pisao kratki priča, čak sam u Reni objavio jednu za onaj nagradni natječaj. Na Hrvatskom saboru kulture dobio sam priznanje za kratku priču. Dobio sam treću nagradu na nivou Jugoslavije za jednu kratku priču o životu željezničara danas u ono vrijeme sve to u zbirki ovoj kratkih priča. Pa ne znam, ja inače nemam riječi da se ja sam hvalim šta sve imam i šta mogu ponuditi. Evo i sami ste rekli, pisali ste prije svega o slavonskoj zemlji, šumi, vodama, konjima, svemu što vas okružuje. Kada ste pisali, u kojim trenucima, što vas je nadahnjivalo? Kada ste znali, odnosno saznali, da u vama tinja taj književni nerv? E, to je malo... To je, mislim, bilo samo nadahnuće u onome, onim e, momentima samovanja. Lutajući po njivama, po šumama, po, po brazdama, po, gledajući za vodeći konja u kukuruzu, dok se paro kukuruz ili šta znam, berući kukuruze, tjerajući ga sa onog didinog konja dok smo zajedno ja i Did radili po njim. E tu su malo ostale kad Did došao, kad su kad je njegov konj došao onda je počela neka nostalgičnost i tu se pokrenio možda neki val. Čije ste pjesme sami voljeli čitati? Može, čije ste pjesme sami voljeli čitati? E, Možete li izdvojiti koju? Odnosno, jeste li imali nekakve uzore književne? Pa, od kako pamtim sebe, da sam naučio da čitao sam sve što sam mogao dok Ama baš sve. Nije bilo školske lektire da ja nisam prožvako. A to je bilo za mene malo. Ja sam čitao di sam god mogao nešto dokučiti. Posebno me interesirala poezija di sam god mogao naći nešto pa ona, pa makar to bio i mm, Osman i šta, zna smrt Čengića, ja sam to sve čitao, ja sam to volio, što god sam mogao. Meni dan danas, recimo, ranjeno jedan, ja volim, ja njegovi sad tekstove čuvam, koje sam nekad sačuvao, skupljao sam i knjiga. Pa onda kasnije sam dosta čitao Ujevića, mm, bila mi interesantna, intrigantna njegova poezija. Mađera sam dosta Kasnije mi se doko Horkić recimo to je jedan nas isto brođani koji jako lijepo piše, kratke pjesme piše. A inače nisam bio neki izbirljiv pri tome, da, da mogu izdvojiti nekoga koga sam. Bio mi je dosta interesantno krklec. Da, da. Ja, biste li izvojili možda neku pjesmu? pa ne bi sad, ja, daleko mi sad. Se urezala u pamćenje. Ne, ostala mi je kao željeničar, ono, e, to nije krkleto, to je mislim ono, željenicu guta već daljina. A to je taj, tekst koji, kratki, onaj samo na kraju, to mi je ostalo u pamćenju kao željeničaru. Mada imam i sam, ali malo su mi kritikovali zašto o nemam tekstova. Jednostavno nisam ih mogao pisati, napisao možda tri ili četiri pjesme gdje spominjem vak, prugu i tako to. Prvu zbirku ste objavili poslije 30. Kako su čitatelji reagirali? Kako su vas stil komentirali afirmirani pjesnici, kritika? Pa da budem iskren, ja dugo nisam s njima imao nekih kontakata, da sam mogu očekivati neku kritiku od njih. A čujte, kome prihvatio me recimo, da sad ne imenujem nikoga, gdje god sam bio sa svojom zbirkom prvu je zbirku izdao Martin Grgurovac u Privlačici i gdje god sam se pojavio, dosta sam dosta dobro prihvaćen u ono vrijeme sa tim prijateljima kojima se u ono vrijeme družio. Šta ja znam, bila je kratka poezija, bila je malo nostalgična, ali je, ako je neka kritika i bila, ja nisam primijetio. Mislim, mislim i na dobre, dobre kritike, ne samo na loše, jel? Pa, ne, ne. I te dobre kritike nisu me dizale u... Nisam obraćao pažnju, to mora biti slave s tim. za mene nikad nisam vodao u nebo s tim što sam i dobro čuo, ali čuo sam jednog prijatelja, poznanika iz, još iz školskih dana, kaže kako to piše, pjesme kaže, ko da ima 70 godina. Pa dobro. A tad ste imali 30 i <laughs> Evo, podsjetimo slušateljstvo, vaša prva zbirka je naslovljena kako? Na brazi. I do danas ste e, ukupno ukoričili koliko? Desetak e, rukoveta poezije, jel? Devet, Devet. zbirki poezije, i jedno... zbirku kratke priča i jedan kratki dramski tekst koji se izvodio u Redkovcima u okviru dramskog kazališta amaterskog. Dakle, ukupno 11 evo, da. ostvaraja pisane riječi. Nisu to neke velike knjige, sve su to skromne, kratke zbirke, ali su, što je interesantno, slagane su tematske. Nisam težio da nabacam u jednu veliku zbirku svega, nego sam mislio da to bude, ako je Slavonijom pjesmom Kasom ili ovdje gdje je ljubavna poezija hajde da volimo ili ovdje zoru dočekati, opet neka ljubavna poezija. In vino veritas, to je poezija uglavnom posvećena vinu. Vinu i ljubavi za vino. Vaš književni e, izraz e, pripada kategoriji e, takozvane zavičajne književnosti, što je često puta naglašavao i pokojni Miroslav Slavko Mačer ta zavičajna književnost često puta je zanemarena ili nedostatno valorizirana u, u akademskim krugovima. Zašto je to tako? Pa malo smo, dok smo upravo ovdje sjedli ja i on, bilo je tu malo govora o tome. Zašto gospodin Mađer? Da. Zašto je to tako? Pa to je meni urednik nekoliko knjiga. Da... I mogu reći da dosta pomogu. I savjetom, i pročišćavajući tekst, odabirući tekst, i vidio sam sam šta je meni dobro, šta nije. A zašto je to tako? Zato što nas mediji možda malo malo mm, kako bi rekao skutavaju. Uvijek su mediji krivi. Pa pazite, ne da jesu uvijek krivi. Ali ja kad zanemarim ja to kad vidim da se ni ova književnost na području samo grada Vinkova se baš ne, ne dižu medije puno. To moram o reći. Ja ne znam kada je zadnji put bio neka večer poezije u gradu. Kad je bila knjižana večer neka u gradu. Ja sam volio otići, kad god sam mogao, recimo, od Matice, kad sam bio poznan, ja sam volio otići da vidim, čujem, ali toga je bilo jako malo. Ja u zadnjih 25-6 godina ne pamtim da neki bilo jako knjižani, tu i tamo nešto se iskrstilo, nešto se dogodilo. Ali da, kriza popularizacije e, pisane riječi e, svakako postoji, to, to nitko ne dvoji ja sam puno puta rekao da upravo mi koji nismo afirmisani pis. imamo jako puno događanja na, na regionu, na, u Slavoniji. Međutim, e, to samo mogu raditi entuzijasti. Kao i sam što sam pokrenio prije deset godina ovaj divan u selu. Jer entuzijazam je taj koji je e, očuvanju tradicije, mi znamo da je nekad taj divan bio e, jedino gdje se mogao narod okupljati zim. Jedna lijepa druženja. Toga više nema. Džabe negdje organizirati večer poezije pučkih pjesnika. Ako nema nekoga ozbiljnijeg sadržaja, ako nema očuvanja tradicije, pučke tradicije, e to je ono što sam, zašto je divan pokrenut. A to Sredstva su pitanje. Uvijek su sredstva bilo kamen spoticanja. Tu smo se potepali i tu smo uvijek imali neki problem prošnje novaca za onaj možda skromni domjenak za objaviti zajedničku zbirku. znači što nije e, samo e, bit okupice, pročitati njih tamo 20, 30, 40 pučkih pisaca, pročitati svoju poeziju i tamo dati mjesto da poeziju. To je najmanji problem. Bit je e, očuvati tradiciju neku Vratit ćemo se još na taj e, Andrijaševački divan, e, ali evo, zato je tu internet radio ostrijem, kako bi popularizirao pisanu riječ, pa bi vas molio još jednu vašu pjesmu. A i da ne bude, sad neću dira Slavoniju, može jedno ovako Svjetla gradske kavane lagano tonu u tanu. I stolove su već počeli pospremati. A naše ruke spojene ne puštaju jedna drugu Plam u očima još ne gubi sjaj, i vino u čašama još naše usne čeka. Ma neka, još samo malo, još minutu dvije, možda tek za puta ili dva i mi ćemo poći. Pa rukom pod ruku, lagano, lagano, u dugu, dugu, toplu jesenju noć. Koliko je za buduće naraštaje, za evo, estetsku konfiguraciju, ako, ako se tako mogu izraziti, lokalni i nacionalni identitet važna ta regionalnost. Ta zavičajnost koju smo spominjali. Dakle, motiv zavičaja i, i, i sam jezik pripovjedanja, narječje i dijalekt. Što ste tako lijepo demonstrirali u uvodnom dijelu. Pa moram to reći, možda malo oštrije govorim, ali stvar je što mi e, gubimo svoj idiom ovdje. I malo je rijetko i redki su ljudi autohtoni ovi slavonci koji još govore svoj i I koji na e, pučki večerja povezi ili na knjiženi večerima upravo ne da imaju hrabrosti, nego jednostavno njeguju taj dio. Ako mogu ispomenuti neke, recimo, e, krasno je čuti Ivu Ćosića Bukvinoga, pa Matu Damjanovića iz Trizivojne. To je toliko krasno govore svoju poeziju, svoj govor, da e, treba ih podržavati, treba, ali gdje god se događa ovo, evo sam samo usprebu sjelo pučki se u Đeletovcu. Ima tu glumatanja nekoga, da ja to moram reći. Neki pokušavaju govoriti, ali nije to to. I dio slavonskog šokca autohtonog polako se, polako gubi. A to nije dobro. Zato su potrebni divani, zato su potrebna sjela pučkih pisa u Đeletovcima, ali malo postrožiti kriterije izraza, kriterije e, onoga što se piše. Vi zavirite u zbornike, pa, pa vidite kojim ili izopačenim ljudi govore. To je istina. A istina je da sam urednik možda nekad ne može stići to napraviti da možda e, radi obima zbornika možda malo e, i propusti nešto. Ali možda bi trebalo malo poći kriterije. Koliko je to važno za naš identitet? Za identitet budućih naraštaja? Možda nije važno s jedne strane, s tim što napredak je, e, jako veliki napredak, moderne stvari probijaju i taru upravo to, taj identitet. E sad, ako bi njegovali identitet, a zanemarili moderne stvari, onda ne znam gdje bi došli. Ali bilo interesantno da možemo jedno i drugo polako gurati. Njegovati svoj identitet, svoju tradiciju, a moderne stvari prihvatiti samo onoliko danas se pregaze. Usvajati noviteta. Da. Kako bi e, vlastitu poeziju predstavili slušateljima u nekoliko samo rečenica. O čemu govorite? Što je u njoj po vama posebno značajno? Pa teme su radne, Ako morate takvim tema. Teme su razne. Od e, zavičene, slavonske, ljubavne, bez obzira šta, možda čak i kritične. Ali u biti uvijek je čovjek na prvom mjestu. Čovjek ljubav, bilo zaljubljen u konje, u ravnicu, bilo zaljuven u kavanu, bilo zaljubljen u, u vino, u, u svoj bosut, bilo da je zaljubljen u neku prugu, željenički tu kompoziciju bilo šta, ali biti uvijek je čovjek u prvom planu, o njemu sve uvijek piše. On je u svakome... Njegova čustva, njegovi osjećaj, emocije. To je ono. Možemo čuti još jednu? Može. U tami sobe, u tamu sobe zrak mjeseca virnu i kao čarolijom uljepša bjelinu tijela i vino učini za nijansu pitkim. Plamičak sa vatre živnu, u plamen strasti se razbukta, a vani slavuju ljubav vode raspjevano, dok mjesec ljubuje sa zvijezdama u granama jablana. Osim poezije, e, jedno vrijeme ste se uhvatili i, i proze. E, Uvezali ste i svoju jedinu knjigu koja se odnosi na prozu, zove se Kameleon, to je zbirka kratkih priča. Da. E, o čemu je riječ? Opet je čovjek u Da li je to bio povratnik iz Njemačke? Da li je to bio moj djed koji imao svoju leniju tamo? Da li je to bio e, jedan političar koji je Mm, i koje vidi da mu štrepe noge pa već ide se na kraju grad bavi vraćavi. Ili u jednom čobanu kojemu je Pulin jedini prijatelj ili šta ja znam ima tu mm, malo i kritike i satire i ima tu svega, ali uglavnom se dotiče uglavnom čovjeka i njegove sudbine. Pitao sam vas e, za uzore u pjesništvu, e, sad vas to opet pitam i, za prozu. E, koji su vam bili uzori? Jednostavno ih nema. Jednostavno nema. Jednostavno priče su meni se naturale iz stvarnosti života. Možda nije bez veze ispala priča o panci. Kad znamo kako je čovjek radio vani, otac mi je bio e, kod kuće, održavao kuću, školovo djecu, vozio mu traktor koji je taj sin iz Njemačke dolazeći kupio, kupao zemlju, radio, uglavnom otac sve radio. I kad je bilo useljenje u novu kuću, otac nije smije ući u opancima kuću, nije dao snaje. E tu su, mislim, to je jedan, jedan ovako srž, ali iz tog života. Da, možemo reći da su to autobiografski zapisi. Pa skoro, Ili recimo priča jesi živa staričice moje. dosta, asocijativan naslov. Da. Jer sam, skoro sam čuo jednoga glumca u govori od jesenjina, jesi živa staričice moja, i nisam čuo se nekoliko puta, to govori tu pojedinu, ali to bi bilo naj, usjeklo mi se i onda sam mu pokazao ja ovu priču. Kakva je bila reakcija? Nije, stigo čitac mora žuriti na autobusu. Ali upravo tome je, čovjek koji je otišao van u inostranstvo u neko davno doba, neki politički previranja, pa se nakon dosta godina vraća, sjeti se svoje, sjetio se tamo, kad je slušao ovu pjesmu, sjetio se i svoje se. Da bi ne misleći više o biznisu tamo, ne misleći onome sjeo avion i vratio se, dolazi sa brijega, gleda još uvijek svoju staru kuću, gleda i onu kozu neku novu, ne onu isto prije 30 godina, gleda zavezano za plot i vidi svoju staričicu kako nosi na krhkim rukama suhe, krhke grančice da možda na ovoj Mislim, to je e, jedna e, osjećana priča, moram to reći, jedna mi je kolegica koja je čitala, kaže da sam plakala, sam kaže, ima toga još i ovaj naš e, moj puline, gdje se jedino sa njim može cijeli dan dijela i onu komad one usmelje slanjine, one usmoljane na vrućini i pričaju zajedno. Oni se e, olajavaju babu svoju kod kuće i tako, mislim. Zašto je pas čovjekov najbolji prijatelj, jel? Da, odgovor na to pitanje. To, da. Pišete još uvijek. E, možete li nam najaviti kakav novi naslov? Imate li neke konkretne planove, želje, ambicije? Ne, Možda neka nova pripovjetka? Roman? Ne, roman je bio mm, davni san, međutim, kako god se uvatim ponovo, vrijeme ga je pregazilo. Nikad nisam uspio Roman je malo veća stvar. To mora priznati da ja ipak nisam dorastao tome, bez obzira koliko je toga već napisano, taj roman mislim da to neće nikad biti ogledati. Imao sam u planu možda objaviti još jednu ovako kratku zbirku aforizama. Imam ih dosta. A međutim, možda sad nije vrijeme za te aforizme, pa onda nećemo o njima puno ni pričati. Zimski divani, zimski divani ovaj, u Andrijašecima e, koje ste spomenuli, važno mjesto okupljanja i druženja, mjesto promocije književne misli i djela. Pa pazite, nije bit nikad bio toliko da se okupe puno pjesnika. Bit je da se očuva jedna tradicija, bit je da se okupe samičari, svirači na gajdama, na dvojnicama, da se okupe divanđije koje znaju nešto lijepo ispričati. Meni je uvijek drago čuti Iliju Babića iz Babine Gredi kako on govori krasno s tom, s stanu, onome nekadašnjem vremenu, čak i čitajući njegove knjige. I, a što je najgore, takija me jako malo. Tu i tamo mi smo, zahvaljujući pojedincima, nekim entuzijastima, samičara se e, kod nas dosta sada e, pojavilo. I to je jako lijepo. Čak i gajdaša dosta. Ima ih kad se na nekim prigodama se znaju opet njih po 5-6 ili to kad se zajedno sviraju, to je jako krasno. To je možda izgubljeno ono što nekad se moglo čuti, da se sad na ovakvim prigodama još uvijek može dogoditi da tako čujemo i samicu i violinu, stare bečarce uz violinu, to je nešto što ne može donesti svako. Ali ja sam, ako budem nastavio, ako budem uspio nastaviti održavati i dalje te divane, nastojat ću e, pjesnika uvijek sve sredno deset pjesnika. To je u bude ih nekad i manje. Ove godine se pojavilo možda e, što je van planski ispod došao još jedan dvojica. Jer poezije uvijek se može čitati. Poezije možete nabacati kogu god hoćete, međutim, lijepog divala čuti. Lijepe svirke, u stara glazbala i lijepu staru pjesmu. To vrlo rijetko. To je vrlo rijetko. Meni uvijek dobro dođe recimo čovjek iz Biskog sela koji organizira jako krasne, eh, jako krasne druženja kod sebe. On sa svojom poezijom je onom baš pučkom, sa onim svojim idiomom, kako on govori, to je rijetko čuti. Evo, pri samom smo kraju emisije, čućemo još nešto iz vaše bilježnice. Čemo ljubav ili ćemo po vašem izboru. Da Ajde. Ispleti vijenac. Ispleti vijenac osnova i baci ga u potok. Ako ga voda nosi svojim tokovima, zalusi snove u vijenac pleva. Ako uzvodu vijenac snova krene, potrči za njim. Na izboru mene ćeš naći, svijencem u vratu osnova snova tvojih ispleten. Donesi mi kavu u kreve dušu, Ma ne ustaje mi se rano. Još me boli glava od vina i ljubavi. Ma tebi ništa. pršaš po sobi i pjevušiš, smješiš se opojno kao da ti nije bilo dosta ni vina, ni ljubavi. I još jedno. Svjesen i sve odlazi. Žustro se razmahao i zadnji list na trešnji, kao da poletjeti želi